Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մայիսի 25-ն է, տարվա 145-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1810 թվականի այսօրը սկսվեց Արգենտինայի անկախության համար մղվող պատերազմը։ 1869 թվականի այսօրը Մոցարտի Դոն Ժուան օպերայի բեմադրությունով բացվեց Վիեննայի պետական օպերայի շենքը։ 1895-ի այսօրը Օսկար Ուայլդը դատապարտվեց երկու տարվա ուղիչ աշխատանքների։ 1935-ի այսօրը Ջեսի Օուենսը սահմանում է թեթև ատլետիկայի 4 համաշխարհային ռեկորդ։ 1953 թվականի այսօրը կատարվեց ատոմային հրետանու փորձարկում Միացյալ Նահանգների Նևադա նահանգում։ Սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին ու միակ փորձարկումն էր։ 1963 թվականի այսօր Ադիս Աբեբայում ստեղծվեց Աֆրիկյան միասնության կազմակերպությունը, որը 2002 թվականին վերանվանվեց Աֆրիկյան միության։ ՄԱԿ-ը այս օրը հռչակել է որպես Աֆրիկայի ազատագրման օր։ 1967 թվականի հենց այս օրը տեղի ունեցավ Սարդարապետի ճակատամարտին նվիրված հուշարձանի բացումը։ 1985 թվականի այս օրը Բանգլադեշում արևադարձային ցիկլոնի գրոհի զոհ է դառնում ավելի քան 10000 մարդ։ 2003 թվականի այս օրը տեղի ունեցան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման ընտրությունները։ 2010 թվականի այս օրը Deep Purple բրիտանական ռոք խումբը համերգ տվեց Երևանում։ 2011-ի այս օրը Oprah Winfrey-ն հերարձակում է 25 տարվա The Oprah Winfrey Show-ի վերջին հաղորդումը։ Այսօրը ծնվել են 1803 թվականին ամերիկացի էսեիստ, փիլիսոփա տրանսցենդենտալիստ բանաստեղծ Ռալֆ Էմերսոնը։ Արժեքավոր են նրա հասարակություն եւ մենություն տրակտատը, մարդկության ներկայացուցիչներ կենսագրական ակնարկների գիրքը, որտեղ ներկայացված են Պլատոնը, Մոնտենը, Շեքսպիրը, Նապոլեոնը, Գյոտեն։ 1857 թվականի այսօրն է ծնվել դերասանուհի Հայբեմի տաղանդավոր դեմքերից եւ հայ թատերական մշակույթի գագաթներից մեկը՝ Սիրանույշը։ Նա հանդես եկել Պոլսի, Թիֆլիսի, Բաքվի դերասանական խմբերի հետ, խաղացել շուրջ 300 դեր, որոնց գլուխգործոցը եղել է Համլետի դերը Շեքսպիրի նույն անուն ողբերգությունից։ Հայ իրականության մեջ նա առաջին դերասանուհին էր, որ խաղացել է Համլետի դերը։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել հայ խորթային գրող, բանաստեղծ, արձակագիր եւ թարգմանիչ Խաչիկ Դաշտենցը։ Դաշտենց գրական անունը ստացել է հայրենի Դաշտադեմ գյուղի անունից։ Դաշտենցին լայն ճանաչում է բերել արևմտահայության ողբերգությունը եւ սասունցիների նորոգ կյանքն արտացոլող Խոդե Դանվեպը։ Ժողովրդական ասմունք եւ պատմական հիշատակներ, ազգագրություն եւ հեքիաթներ, կենցաղ եւ գեղչկական պատումային ձևեր։ Իր ժողովրդագիտության այս պաշարները, որ Դաշտենցը կաթիլ առ կաթիլ ժողովել էր վաղ մանկությունից մինչեւ այրական հասակը, նա գործի դրեց բանահյուսական էպոսային արձակի մեծ խնդիրը լուծելու համար։ Դրա հաջորդ քայլը թերևս ամենանշանակալից քայլը եղավ ռանչպարների կանչը վեպը, որը պատմում է թուրքական լծի դեմ հայ հայդուկների մղած պայքարի մասին։ 1935 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Արծվին Գրիգորյանը։ 1939 թվականին բրիտանական կինո եւ թատրոնի դերասան Թոնի Ոսկե Գլոբուս Սատուրտ դրամադեսկ եւ Critics Choice Movie ավարտի դափնեկիր Սեր Յեն Մակկելենը։ Նա համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել Ռիչարդ III Աստվածներ եւ Դևեր ֆիլմերում խաղացած դերերի համար, Մագնետոյի դերով X Marty կինոշարանում եւ Գենդալֆի դերով Մատանիների Տիրակալը եւ Հոբիտ ֆիլմաշարերում։ 1941 թվականի մայիսի 25-ին է ծնվել թատրոյի եւ կինոյի ռուս ճանաչված դերասան Օլեգ Դալը։ 1951 թվականին գրող թարգմանիչ մանկավար 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Վաչագան Սարգսյանը։ 1953 թվականին ֆեմինիստ գրող եւ թատերագիր Եվա Էնսլերը 1959 թվականին չեխ նկարիչ երկհան Վլադիմիր Ֆրանցը 1968 թվականի այսօրն է ծնվել գործարար Ռուբեն Վարդանյանը Նա Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրն է, Սկոլկովը կառավարման Մոսկովյան դպրոցի համահիմնադիրը եւ Գաղափարի նախաձեռնողը, ինչպես նաեւ առաջին նախագահը։ Նաև Հայաստանում UWC Դիլիջան դպրոցի համահիմնադիրը, Ֆիլինի հիմնադիրը եւ տնօրենների խորհրդի նախագահը, Phoenix Advisors-ի հիմնադիրը եւ գործընկերը։ Նա նաև Տրոյկա Դիալոգ ընկերության նախկին ղեկավարն ու վերահսկող բաժնետերն էր։ 1971 թվականի մայիսի 25-ին է ծնվել խորթային եւ ռուս էստրադային երգչուհի արտիստուհի Քրիստինա Օրբակայտեն։ 1977 թվականին մեքսիկացի պրոֆեսիոնալ մշամարտիկ եւ նախկին խառնամարտիկ Ալբերտո Դել Ռիոն 1984 թվականին իտալացի փոփ-ռոք երգչուհի Էմմա Մարոնեն 1990 թվականին ամերիկացի նախկին պրոֆեսիոնալ ըմբշամարտիկ Թեյլեր Մայքլ Ռոտունդան, որն առավել հայտնի է Բոդ Դալլաս Ռինգային անվամբ։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր Աֆրիկայի օրն է, ամենամյա տոն, որը ՄԱԿ-ի որոշմամբ նշվում է մայիսի 25-ին Աֆրիկյան միության երկրների կողմից։ Այսօր մայիսի 25-ն է, տարվա ավարտի մնաց 220 օր։